Громадське міжнародне радіо. Учора до Монреалю прибув колишній президент України, а тепер депутат Верховної Ради Леонід Кравчук. Під час свого п'ятиденного перебування в Канаді пан Кравчук відвідає Торонто та столичну Отаву. Виступаючи вчора на обіді ділової ради Україна Квебек, Леонід Кравчук заявив, що далі існування незалежної України від Росії великою мірою залежить від пожвавлення торгівлі України з такими країнами як Канада. Пана Кравчука привітав kwebecki міністр міжнародних стосунків, заступник прем'єра Квебеку Бертран Ландрі, який висловив признання Леонідові Кравчукові за те, що він показав світові, що Україна може існувати як вільна незалежна держава. Вчора ввечері відбулася зустріч Леоніда Кравчука з українською громадою нашого міста. Сьогодні вранці пан Кравчук загостив до нашої студії. Ми записали Леонідом Кравчуком інтерв'ю, який пропонуємо тепер вашій увазі. Дозвольте привітати вас, пане Кравчук, у нашій студії. Дякую. Е, і, будь ласка, з'ясуйте мету своєї поїздки е, по Америці і е, Канаді. Мене запросив Колумбійський університет в Америку, а до Канади запросила українська організація, яка має назву Конгрес Українців Канади КУК. І я виконую програму. Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки на ту програму, яку мені запропонував Кук. Е, мета ну, багатопланова. Я перш за все хочу подивитися, як налагоджуються стосунки між Україною, Канадою, відповідно, між Україною і Сполученими Штатами Америки, зустрітися з українськими структурами, організаціями тут за кордоном, подивитись, як вони працюють, як можна поліпшити зв'язки з Україною. Третє, е, я зустрічаюся з бізнесменами, з діловими людьми, розповідаю їм про економічну, політичну ситуацію в Україні і запрошую більш е, сміливо е, інвестувати гроші в Україну тому що то є ринок, і то є перспектива, і то є допомога Україні сьогодні, яка цього дуже і дуже потребує. Ось коротенько така мета, і такі в мене відвідини до Канади і до Сполучених Штатів Америки. Е, своїх зустрічей з студентами, бо ви виступали е, також е, в університетах перед студентами, професорами і як ви згадали, діловими людьми. Яке ви винесли враження? Чи розуміють вони теперішню ситуацію в Україні, теперішні проблеми? Ну, частина розуміє, частина більше, частина менше, але сказати, що добре тут розуміють ситуацію в Україні важко, тому що я вам скажу не всі в Україні її так розуміють, як хотілося б, щоб розуміли, тому що від розуміння йде вже робота. А багато людей ще сподіваються на якесь чудо, не на власну працю, не на власну відповідальність. І Не все можуть зрозуміти за кордоном кроки держави, уряду, які здійснюються сьогодні, які здійснювались раніше. Тому я виніс того, що є велика потреба щоб частіше тут е, відвідували і науковці, і лідери партії, і урядовці, і депутати, тільки щоб це не була якась стихія, а щоб тут була відповідна організація. Тому що пояснювати потрібно, а українці, які тут живуть, вони вже можуть, знаючи реальний стан справ, можуть відповідно впливати і на урядові структури, теж роз'яснювати. Таким чином не можу сказати, що тут все розуміють, що діється в Україні. Хоч бажання таке є, настрій у людей допомагати Україні. І віра України, і намагання робити все, аби їй допомогти. А які з нашої точки зору зараз е, найбільші проблеми, перед якими Україна стоїть? переборена, вона загострюється в процесі проведення реформ, інфляція. Це речі, які поєднуються. Вони йдуть паралельно. Криза, інфляція завжди. Є проблема соціального захисту. Вона дуже гостра. На місці в цей час можна поставити енергетичну кризу. Заборгували. б нафту, за газ, а тепер е, розраховуватись коштів не вистачає і скорочується виробництво електроенергії, це позначається на всьому народному господарстві. Це, якщо брати коротко в економіці, е, гальмуються реформи, продовжуються все ж таки. Е, є намір і настрій робити це енергічніше, швидше, але є й супротив. Є просто неможливість здійснити реформи в такі строки, як хотілося б. А в політичному плані ще є суперечності, продовжуються верніше суперечності між політичними силами, політичними партіями, навіть в такому визначальному для нації питанні, як державність, як незалежність, і все, що з цим пов'язано, це є наслідком Е, і нерозуміння, і такої позиції відповідної тих сил, які нудьгують інколи за старими часами, хочуть повернення назад. Тобто багато є проблем, які сьогодні в Україні є навіть загрозливими для її незалежності, і це потрібно всім знати і боротися проти цього це моє наступне питання дещо пов'язане власне з цим. На своїй прес-конференції в Києві з нагоди створення об'єднання порозуміння е, ви заявили, що Україна в небезпеці. Що і хто її зараз загрожує? Оце ж я назвав тільки що ці речі, е, які я перерахував, так. вони є загрозою. Тому я так думаю, поки що будемо говорити не хто, а що. Ось Mm. Якщо говорити хто, то це ті сили, які не е, хочуть Е, усувати рішуче оці е, економічні проблеми. Або не вміють, або мають на увазі щось інше, або вичікують. То є вже хто. Якщо говорити про державність, то е, я можу сьогодні називати тих людей з лівого блоку, які вже виступають за повернення до Радянського Союзу, збирають підписи. Тобто це ліві сили, якщо можна так узагальнити, не торкаючись конкретно вже назви партій. Якщо говорити зовнішню ситуацію, то то є проблема е, спокою навколо нас. От Те, що в Росії загострились проблеми пов'язані з Чечнею, от і інші вони також будуть позначатись на Україні в всіх її аспектах. Тому я бачу таких причин і таких загроз чимало, але є й позитивні е, рух вперед. Реформи, хоч повільно, але йдуть, народжуються е, підприємства, виробляється нова продукція, створюються спільні підприємства. Йде реформа кредитної, банківської системи, йде приватизація, хоч важко, але йде Верховна Рада прийняла постанову про список підприємств, які не підлягають приватизації. Таким чином вже відкрита дорога до приватизації тих підприємств, які, яких в цьому списку немає, тобто всіх останніх. Ну, от, е, Я не можу сказати, що нема руху вперед, тому що дехто думає, що от стоять, стоїть Україна на місці. Це не відповідає дійсності, вона йде вперед. Тільки е, наслідки і результати того руху поки що не є такими добрими, щоб вони торкалися всіх верств населення. Ось в чому проблема. Чи могли б уточнити? Ви згадали, що ситуація в Чечні якоюсь мірою е, може відбитися на Україні? Е, е, чи могли б уточнити це? Чи могли це... можу? Я переконаний в тому, що ми маємо навчитись жити з Росією як партнери, як рівноправні партнери. Е, без е, цього нам буде важко. Україні буде важко будувати свою державу. І це має зрозуміти і Україна, і Росія. Дві сторони. Тому що Росія також не буде е, спокійно жити, якщо вона не зможе е, встановити добрі, партнерські, добросусідські стосунки з Україною. І тому для України є важливою, щоб в Росії був спокій. Щоб там перемагала і розвивалася демократія, йшли реформи, не було конфліктів. Все те, чим більше спокійна і демократична Росія, тим кращі умови для будівництва незалежної України. Я це називаю свідомо, тому що в нас зв'язки з Росією, вони традиційні, вони сьогодні і на державному, на економічному, чисто на побутовому рівні. І змінити те враз відвернутися або зайняти якусь конфронтаційну позицію по відношенню до Росії, то була помилка. І проблеми в Чечні вони пов'язані з тим, що йде в Росії наступ на демократію. Це не просто якийсь випадок, це є серйозна річ. І друге, в Росії на рівні думи вже роздаються голоси про утворення якогось об'єднання, повернення до кордонів обговорення питання про єдність Росії. Тобто, вже ця е, теза або ця лінія е, вона стала виходить на рівень державних структур, а не тільки партійних. Таким чином, е, тенденція до згортання ось такого демократично рівноправного ставлення до України інших держав, вона є небезпечною для нас. А Чечня це вже найбільш гостра е, форма е, тиску на демократію, тиску на демократичні перетворення. Я так думаю, і це є небезпекою для України. Е, Чеченська національна координаційна рада Маслат звернулася до вас, до колишнього президента Сполучених Штатів Джимі Картера та до казахського письменника Ольжаса Солейменова з проханням посередничати у намаганнях розв'язати цю конфліктну ситуацію в Чечні. Е, чи ви бачите можливість мирної розв'язки цієї кризи? Ну те, що звернулися, то звернулася одна сторона. А от коли призвернулась е, е, Москва, скажімо, ну, тоді це питання можна було б розглядати як ну, реальне. А так як одна сторона звертається, а інша ні, то такого не буває посередництва от, на прохання однієї сторони. Е, тим більше, що з'ясувати ситуацію в Чечні як я маю інформацію, хоча трошки відстав, тут вже взялася європейська спільнота, посилаючи туди відповідно е, спостерігачів. Я думаю, що то є проблема для Організації Об'єднаних Націй. А коли е, виникло, е, скажімо, питання про посередництво і звернулися до нас дві сторони, я сподіваюся, ми могли б е, сприяти, взяти участь, тому що тих людей, які і Картер, і Соліменов, люди досвідчені знають проблеми ці. Е, тим більше президент Картер має досить вже в Єгославії. Я думаю, що можна було б співпрацювати в цьому плані, але зараз це поки що проблематично. Ви мали розмови з е, колишнім президентом Джиммі Картером, чи ви говорили про е, чи Ні, я не мав таких Мгм. розмов з ним. Я е, хочу зустрітись з Кісінджером ще. Буду повертатись з Нью-Йорку. Я мав розмови з Бжежинським. От я хочу, щоб це питання обговорили вже на такому рівні, щоб можна було його взяти до розв'язання, тому що зараз розмова може торкатися тільки інформації. Ми не можемо вживати ніяких кроків безпосередньо. Я повторюю, так як немає звернення двох сторін. За цих три роки від часу, коли Україна проголосила свою незалежність, як ви б охарактеризували е, стосунки між Україною і Росією? Значить, які етапи розвитку вони пройшли, і чи вони зараз гірші, чи кращі, чи нам не вдалося з самого початку вирішити цивілізованим е, шляхом з Росією всі проблеми, пов'язані з розділом е, нашого багатства спільного, боргів, активів, пасивів, е, проблеми пов'язані з ядерною зброєю, з Чорноморським флотом. То потрібно було вирішувати ну, відразу після проголошення незалежності Україною і та й Росія її проголосила. Але е, я так розумів, що Росія не хотіла швидко це питання розв'язувати. І ті пропозиції, які ми вносили, вони е, частково приймалися, частково відкидалися, а до е, спільного рішення не могли прийти. І воно затягувалось, затягувалось і затягувалось. І гострота тих проблем, які не вирішені, вона обов'язково позначалася на наших стосунках. А Тепер до цього додавались борги України за енергоносії, і так і залишились невирішеними питання Чорноморського флоту. Ми дуже важко, але на кінець вирішили питання щодо ядерної е, зброї в Україні. Таким чином можна сказати так, що перший етап стосунків він знаходився на Ну, ну, такому добрососідському, дружньому ставленні і України і Росії між собою як намір будувати нові стосунки на нових засадах. Але цей е, шлейф наших проблем, який не вирішувався, він спричинив, як я розумію сьогодні, до загострення стосунків. А Е, ці проблеми замість того, щоб їх вирішувати, заганяли в глухий кут. І сьогодні вони знову стоять весь час на порядку денному, але не вирішуються, навіть не можуть е, з'ясувати кінець кінцем текст того широкомасштабного договору про дружбу співробітництво між Україною і Росією, який вже так давно готується. Пане Кравчук, дуже дякую, що ви ласкаво погодились загостити до нашої студії і ще раз спасибі за розмову. Дякую, це і на Україну воно піде. Просто зараз в 12 годині. Я хочу передати тут з Канади слухачам е, України, які е, будуть е, слухати нашу розмову. Моє найкращі побажання, добра, здоров'я, терпіння і віри в те, що Україна має. Е, бути державою демократичною, впливовою, цивілізованою і заможною. Це маємо зробити ми там, а допомогти мають нам ті, хто знає про можливість України, про роль України, хто вірить в Україну. Дякую. Дякую.